บุ๊กทู สี่สิบอมปัตปูลูการสอบถามทาง menanyakan arah ขอโทษครับ permisi ช่วยผมทีได้ไหมครับ Dapatkah Anda membantu saya แถวนี้มีร้านอาหารดีๆ ไหมครับ Di mana ada restoran yang bagus เลี้ยวซ้ายที่หัวมุมครับ Di pojokan Anda belok ke kiri ต่อจากนั้นตรงไปอีกนิดครับ Anda jalan lagi lurus ke sana. ต่อจากนั้นเลี้ยวขวาแล้วไปอีกหนึ่งร้อยเมตรครับ Anda jalan lagi seratus meter ke arah kanan. คุณสามารถไปด้วยรถเมล์ก็ได้ Anda juga dapat naik bis. คุณสามารถไปด้วยรถรางก็ได้ Anda juga dapat naik kereta คุณขับรถตามผมไปก็ได้ Anda juga dapat mengikuti saya dari belakang ผมจะไปสนามแข่งฟุตบอลได้อย่างไรครับ Bagaimana cara saya ke stadion bola? ข้ามสะพานไปครับ Anda harus menyeberangi jembatan. ลอดอุโมงค์ไปครับ Anda harus melewati terowongan. ขับไปจนถึงสัญญาณไฟแดงที่สามครับ Anda harus melewati sampai lampu merah ketiga ต่อจากนั้นเลี้ยวขวาตรงถนนแรกครับ Di percabangan jalan Anda belok ke kanan ต่อจากนั้นขับตรงไปเรื่อยๆผ่านสี่แยกถัดไป Di bundaran Anda jalan lurus saja.